เข้ามาปฏิบัติมากี่วันนะเก็บตัว เก็บสำรวมตาหูจมูกเล่นกายนะไม่ดูไม่ฟังอะไรที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมา รูปเสียงกลิ่นรสให้พุโทโธพุโทโธดึงใจเข้าข้างใน ลูกเพื่อออกมาจากโรงพยาบาลนะครับป่วยนี่จะพิจารณาอะไรเจ้าค่ะก็พิจารณาร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ไม่ใช่ตัวเรา เราเป็นคนมาครอบครองร่างกาย ชั่วคราวเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องพัง พังก็ทิ้งมันไป อย่าไปหวงอย่าไปเสียดายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราไม่ยึดไม่ติด ไม่เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย ถ้าเรายึดติดเราหลงว่าเป็นตัวเราเราก็จะทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันอยู่ แต่มันต้องไป ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยมันมันจะอยู่ก็อยู่ มันจะไปก็ให้มันไป แล้วเราจะไม่เดือดร้อนทำใจให้สงบอย่าไปยึดอย่าไปติด มันจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไป มันจะเจ็บก็เจ็บจะหายก็หายนะให้สักแต่ว่ารู้ข้าน้อยถวายพระอาจารย์ แล้วก็อีกสองยงานถวายค่าน้ำค่าไฟค่ามีส่งตรงนี้ได้ ไม่ไม่ได้ต้องไปถวายที่สำนักงานนะ ที่สำนักงานที่คุณอยู่ เวลาคุณไปคืนกุญแจเขาคุณก็ไปให้เขาให้นะแยกออกไปนะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วอ่าเอาไปไม่ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ ไม่จ่ายตรงนู้นเดี๋ยวเวลามาคราวหน้าก็จะไม่ให้อยู่เพราะว่าเขาเก็บหกสิบบาทเพื่อนไว้คิดว่ามันน้อยเกินไปก็อยากทำเพิ่มจ้ะอันนั้นค่าลงทะเบียน เวลามาอยู่เขาให้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนหกสิบบาท ส่วนค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่ศรัทธาเวลาจะกลับบ้านก็ให้เขาไป อันนี้ที่ที่บัดนะที่ข้างล่าง ที่ข้างบนที่ป่าไม้เขาก็มีราคาสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยแล้วสี่ร้อยตรงที่ตรงที่ลงทะเบียนใช่ไหมครับไปชำระเวลาคุณไปคืนกุญแจเขามีกุญแจเปล่า ขาให้กุญแจให้เจ้าค่ะเวลาไปคืนกุญแจเขาก็เขามีตู้ให้หยอดอ๋อมีใส่ตู้เลยนะเจ้าค่ะก็หยอดใส่เข้าไปในตู้ ถ้าเป็นที่วัดเขาก็ให้ทำบุญตามศรัทธาได้แต่ที่บ้านป่าไม้นี้มันไม่ได้เป็นวัด เพราะว่ามันเป็นของป่าไม้ แล้วก็ไม่มีคนทำบุญเหมือนกับคนทำที่วัด ก็เลยต้องขอร้องให้เสีย ค่าดูแลรักษา ค่าน้ำค่าไฟต่างๆ ถ้าปล่อยให้ตามศรัทธาเดี๋ยวมันอาจจะไม่พอเดี๋ยวมันจะ จะไม่มีที่อยู่กันก็เลยต้องช่วยกันบำรุงรักษาจะได้อยู่ไปนานๆ จะได้ใช้ไปได้นานๆ ถ้าน้อยก็ว่าน้อยไปเจ้าค่ะ อันนั้นไม่ใช่เป็นค่าน้ำค่าไฟเขาเรียกค่าลงทะเบียนค่าน้ำน้อยก็ให้ไปแต่ทั้งหมื่นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่ห้าม นี่เขาให้หกสิบบาทสำหรับค่าลงทะเบียนเขาต้องทำทำบัญชีเก็บไว้ว่าเป็นใครมาจากที่ไหนนี่เขาก็มีค่าใช้จ่าย ส่วนค่าน้ำค่าไฟเขาก็ไม่บังคับ ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเพราะที่วัดก็มีคนอื่นทำบุญอยู่เป็นปกติอันนี้พูด ที่ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ที่ป่าไม้จะไม่ทราบคิดว่าเป็นอันเดียวกันที่ข้างล่างที่วัดนี้เขามีที่อยู่ให้อยู่ข้างละเจ็ดวันนุ่งขาวห่มขาวแต่ที่พักเป็นแบบเป็นหอพักหอรวม หอพักรวมแบ่งเป็นห้องห้องห้องหนึ่งก็มีห้องน้ำอยู่ในตัว แล้วก็ที่ผู้ที่มาอยู่ก็อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวัน ต้องนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปด ลงโบสถ์เช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ อันนี้เป็นกิจวัตรของอุบาสิกา และอุบาสกที่พักอยู่ที่วัดยาน ก็จะมีที่พักให้และเวลามาเขาก็ให้ลงทะเบียน เก็บบัตรประชาชนไว้กันออกไม่ให้หนีออกไปเที่ยวนอกวัดแล้วก็ไม่ไม่ให้อยู่แค่ค้างคืนคืนเดียว เพราะก็กลัวจะมาใช้ที่วัดเป็นที่โรงแรมที่พักก็อย่างน้อยต้องสามวัน ถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่สามวัน อย่างน้อยสามวัน แต่ไม่เกินเจ็ดวัน เพราะจะได้มี มีที่ให้คนอื่นสลับกันเข้ามาอยู่ ถ้าจะอยู่กันยาวก็อยู่ได้ไม่มาก เลยต้องมีการให้อยู่ชั่วคราว อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวัน เสร็จแล้วก็ต้องไป แล้วก็เว้นวักสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม่จองที่พักได้มีเบอร์โทรศัพท์ของวัดยาน โทรไปจองที่พักก่อนล่วงหน้าได้ถ้ามาแบบไม่จองก็ต้องตามบุญตามกรรม ถ้าว่างก็มีอยู่ได้ ถ้าไม่ว่างก็ต้องก็อยู่ไม่ได้ ส่วนที่บ้านพักป่าไม้บนเขานี้ก็จองที่พักได้แล้วก็มาอยู่ได้ครั้งละไม่เกินสิบสี่วันนั่น ให้อยู่ได้ถึงเมือเจ็ดวันยังไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่ได้สามไม่ได้สอบถามที่ที่ป่าไม้เขาก็มีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมก็คิดเป็นคืนคืนมีสองสองแบบ แบบละสามร้อยกับแบบละสี่ร้อยสี่ร้อยก็ใหญ่หน่อย มีที่ ที่อุ่นอาหารได้ รับเป็นบ้านที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกซื้ออาหารมาใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็ได้ แล้วเวลาจะรับประทานก็เอามีเตาไมโครเวฟให้อุ่นแล้วก็มีเป็นห้องปรับอากาศด้วยก็เลยมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหน่อย ส่วนสามร้อยก็เป็นห้องเล็กหน่อย ไม่มีห้องเก็บอาหารเป้าหมายของการทำบ้านเหล่านี้ก็ให้มาปลีกวิเวก ผู้หญิงจะไปอยู่แบบพระอยู่แบบผู้ชายในป่ามันโดยที่ไม่มีอะไรสนับสนุนมันก็ลำบาก ก็เลยต้องมีน้ำมีไฟมีอะไร มีความปลอดภัยพอสมควร เก็บตัวอยู่ในห้องได้ ไม่ต้องออกมา ข้างนอก อาหารจะซื้อมาใส่ตู้เย็นเก็บไว้แล้วอุ่นก็ได้หรือ จะให้ที่คนที่เขาทำงานป่าไม้ส่งอาหารมาให้ก็ได้ทำอาหารส่งมาให้ ก็ให้ให้กินวันละมือ้อมถือศีลแปดแล้วก็ภาวนาเป็นหลัก มาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดความอยากเช่นถ้าไม่รู้จะทำอะไรให้นั่งเฉยๆ ก็ได้ นั่งให้สบาย ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องบังคับร่างกาย นั่งเก้าอี้นั่งอะไร ยืดยืดเท้า ยืดแข้งยืดขาได้ถ้าเมื่อยลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่ไม่ให้ไปทำอะไร ไม่ให้ไปเดินไม่ให้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรให้สู้กับความอยากที่เรียกว่าการมาฉันทะอยากดูนั่น อยากฟังนี่ อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่ อยากกินนั่นอยากกินนี่ให้นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไร คิดว่าเรานั่งรถไปเชียงใหม่แล้วกันหกชั่วโมงเวลานั่งรถไปเชียงใหม่ทำไมนั่งกันได้ พอให้นั่งอยู่ที่กุฏินั่งอยู่ที่พักเฉยๆ ไม่ทำอะไรทำไมทำไม่ได้ ถ้านั่งเฉยๆ ได้เราก็สบาย ไม่มีอะไรมา กดดันบังคับให้เราต้องไปทำนู่นทำนี่ทุกวันนี้เราอยู่ไม่เป็นสุขกัน อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่แล้วต้องมีอะไรมาป้อนใจ ต้องมีรูปมีเสียง มีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรต่าง มาป้อนให้ใจเพลิดเพลินพอไม่มีอะไรป้อน ก็หงุดหงิดลำคาญใจ วุ่นวายใจ ว้าวุ่นขุ่นมัว หรือเสื่มเศร้าว้าเหวเศร้าส้อยง้อยเหงาแต่ถ้าเราชนะความอยากจะทำนู่นทำนี่ได้ นั่งเฉย ๆ ได้พอความอยากที่จะทำนู่นทำนี่มันหยุดไปนี่อยู่เฉยๆสบาย เป็นสุขไม่ต้องไปเสียเงิน ซื้อนู่นซื้อนี่ มาดูมาฟังมากินมาดื่มเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องไปทำงาน หาเงินให้เหนื่อยยาก อยู่เฉยๆสบาย กินก็นอนก็พอ กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็รอมันแก่มันเจ็บมันตายไป ตายเหมือนกัน ตายแบบดิ้น ก็ตายเหมือนกันตายแบบไม่ดิ้น ก็ตายเหมือนกัน อยู่แบบดิ้นแล้วอยู่ไม่ อยู่แบบไม่ดิ้น ก็ตายเหมือนกัน พวกเราชอบอยู่แบบดิ้นกัน ดิ้นไปหาเงินหา ทอง หาชื่อหาเสียง หาข้าวหาของหาอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตายเหมือนกันพวกที่ฉลาดเขาขี้เกียจไปดิ้นเขาก็อยู่เฉยๆ สู้ความอยากพอ ความอยากมันแพ้ไปก็ไม่มีอะไรต้องไปมันก็ไม่มีอะไร ต้องดิ้นไปหาอะไร แล้วก็ตายเหมือนกันแต่ตายแบบไม่ต้องดิ้นตายแบบสบาย อยู่แบบสบายแบบพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านไม่ดิ้นหาอะไรท่านไม่หาลาบยศสรรเสริญไม่หาเงินหาทองไม่หาชื่อหาเสียง ไม่หารูปเสียงกลิ่นรส ไม่หาภรรยาไม่หาสามี ไม่หาลูก ไม่หาข้าวหาของกินวันละมื้อพอแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินรอไปจนถึงวันแก่เจ็บตายส่วนพวกที่สู้ความอยากไม่ได้ ก็ถูกความอยากสั่งเอาไปซื้อกระเป๋ามา ไปซื้อรองเท้ามา ไปซื้อเสื้อผ้ามา ไปเที่ยวที่นั่น ไปเที่ยวที่นี่ ไปกินไปดื่มไปงานเลี้ยงคนนั้น ไปงานเลี้ยงคนนี้ไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบจากสิ้นไปกี่ครั้ง ดูกี่ครั้ง ฟังกี่ครั้ง เที่ยวกี่ครั้งก็ไม่พอสักทีกลับมาบ้านก็เหมือนเดิม กลับมาบ้านก็เจอความเบื่อ ความซึมเศร้าต้องออกไปเรื่อยๆพอใช้เงินใช้ทองก็ต้องไปทำงานหา เงินหาทองกัน หากันแทบเป็นแทบตายพอได้มาก็ใช้กันไปอย่างรวดเร็วก็โปวดก็ไปหาใหม่ หาได้มาก็ใช้ใหม่แล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันตายไปก็ ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกัน เอาไปได้ก็คือความอยากหรือความไม่อยาก คนที่ไม่อยากก็ไปสบาย ไปแบบไม่ต้องกลับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไปแบบไม่มีความอยาก ท่านไปแบบสงบแบบสบาย ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ เพราะไม่มีความอยากที่จะมาหาหาทรัพย์สมบัติหาข้าวหาของหาเงินหาทอง หาสิ่งต่าง ๆ มาให้ความสุขเพราะความไม่อยากนี้ทำให้ใจมีความสุขในตัว ความอิ่มความพอ และเวลาจากร่างกายก็จากอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย ร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนส่วนคนที่อยู่ด้วยความอยากไปด้วยความอยากนี่เวลาจากร่างกายไปก็ทุกข์มาก เพราะไม่อยากจะจากเพราะคิดว่าไม่มีร่างกายแล้วอาจจะไม่มีความสุข เพราะทุกวันนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข จะดูก็ต้องมีตา จะฟังก็ต้องมีหู จะกินก็ต้องมีลิ้น ถึงจะรู้ว่ากินอะไรต้องมีจมูกไว้ดมกลิ่นของอาหารกลิ่นของอะไรต่าง ๆ อันนี้พอขาดร่างกายก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากหา ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ชีวิตก็ต้องดิ้นกันไปดิ้นกันมา ต่อสู้กับคนนั้นต่อสู้กับคนนี้แข่งขันกัน แล้วดีไม่ดีก็ไปทำลายกันทำร้ายกัน ไปทำบาป กันนี่คือปัญหาของความอยากถึงสอนให้มาหยุดความอยากกันมานั่งเฉยๆ อยู่กับที่เหมือนมาลงโทษตัวเองเด็กๆเเวลาเป็นเด็กนี่เวลาดื้อนี่พ่อแม่เขาบางทีให้ไปนั่งที่หัวมุมเอาเก้าอี้ไปนั่งที่มุมห้องแล้วก็หันหน้าเข้าไปมุมห้องไม่ให้ทำอะไรลงโทษ ถ้าเราฝืนความอยากเดี๋ยวความอยาก มันก็อ่อนกำลังแล้วมันหมดไปเอง พอมันความอยากมันสงบตัวไปนี่ ใจก็สงบเย็นสบาย ความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกเศร้าส้อยง้อยเหงาว้าเหวหายไปหมดเลยเหลือแต่ความเบิกบานสดชื่น แจ่มใสขึ้นมา เวลาความอยากมันหมดกำลังเนี่ยใจก็ใจก็เหมือนกับได้รับอิสระภาพ จากการถูกกดดันด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆ อารมณ์ต่าง ๆหายไปปั๊บก็เบาออกเบาใจสบายออกสบายใจดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปทำอะไร เพราะเวลาไปเวลาไปเที่ยวก็ก็ก็ลดความอยากไว้ชั่วคราวพอกลับมาความอยากก็กลับขึ้นมาใหม่อยากจะไปเที่ยวใหม่ ก็อารมณ์ไม่ดีต่างๆ ก็เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเราไม่ไปเที่ยวตามความอยาก พอความอยากเที่ยวหายไป อารมณ์ที่ไม่ดีก็หายไป แล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวก็ไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรจะมาคอยสร้างอารมณ์ไม่ดีให้กับเรา อยู่บ้านได้สบายอยู่เฉยๆได้สบาย ไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของก็ไม่เดือดร้อน ขอให้มีเงินกินข้าววันละมื้อก็พอ ซึ่งเงินกินข้าววันละมื้อก็หาง่ายจะตายไป ไม่กี่ตังค์ทำงานเดือนหนึ่งก็อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วถ้าหาถ้าหาเงินมาเพื่อที่จะมาจ่ายค่าอาหาร ที่ให้มาอยู่มาเปรกวิเวกกันเพื่อมาสู้กับความอยากแล้วถ้าเรามีธรรมะควบคุมใจได้ยิ่งยิ่งง่ายอย่ายิ่งสบาย่นั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป อย่าให้มันคิด ถ้ามันไม่คิดความอยากก็ออกมาไม่ได้ ถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวว่าคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่ม คิดถึงอาหารก็เกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เกิดอารมณ์ไม่ดีถ้าไม่ได้ทำตามความอยากก็หงุดหงิดลำคาญใจ ถ้าไปทำเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอคิดถึงเรื่องใหม่ก็อยากใหม่ขึ้นมาอีกอันนั้นก็อยากกิน กินเสร็จก็อยากดื่มดื่มเสร็จแล้วก็อยากดู ดูแล้วก็อยากฟัง ฟังแล้วก็อยากนอนพอตื่นขึ้นมาก็อยากกินใหม่อยาก มันก็อยากของมันอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นเนี่ยเราต้องมาสู้กับมัน อย่าไปทำมัน ถ้าจะกินก็กินด้วยความจำเป็นกินเพื่อร่างกายอย่าไปกินเพื่อความอยาก ก็ให้มันกินมันละหนเดียวก็พอถ้าจะดื่มก็ให้มันดื่มน้ำเปล่าไปอย่างเดียว ร่างกายต้องการน้ำเปล่า ไม่มีรสไม่มีสี ไม่มีกลิ่นไม่เป็นไร แต่ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายเหมือนต้นไม้ ต้นไม้ต้องมีน้ำมันถึงจะไม่เหี่ยว ไม่เฉาไม่ตาย ร่างกายถ้าขาดน้ำก็เหี่ยวเฉาตายเหมือนกัน แต่ขาดเบียร์ไม่ตาย ขาดเหล้าไม่ตาย ขาดกาแฟไม่ตาย ไม่ต้องใส่รสของกาแฟรสของเหล้ารสของเบียร์ เข้าไปในน้ำเอาน้ำเปล่าๆ แล้วต่อไปก็จะไม่ติดเหล้าติดเบียร์ไม่ติดกาแฟ ไม่ติดกับเครื่องดื่มต่างๆไม่ติดกับรสชาติต่างๆ กินอาหารไม่ต้องปรุงก็ได้ ไม่ต้องใส่ น้ำพริกน้ำปลาน้ำส้มน้ำอะไรกินอะไรก็ได้ กินเพื่ออยู่แล้วมันกินสบาย กินง่าย ถ้าอยู่เพื่อกินแล้วมันวุ่นวาย ถ้าอยู่เพื่อกินมันต้องกินอย่างมีรสมีชาติต้องปรุงต้องแต่งกันต้องเผ็ดต้องมันต้องหวานต้องเค็มสุดๆนั่นแหละกินแบบนี้กินเพื่อความทุกข์ไม่ได้กินเพื่อความสุข กินเพื่อความสุข ต้องกินแบบไม่ปรุงไม่แต่งกินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็พอ ไม่ได้กินด้วยความอยากเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขเนี่ยปัญหาตัวกาดร้ายกาดที่จะทำให้ใจเราไม่มีความสุขกันก็คือความอยากในกามเนี่ยก็เรียกว่ากามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสกับสัมผัสต่างๆ ที่มาสัมผัสกับร่างกาย ช่นอยากจะสัมผัสกับของนุ่ม ของเย็นของสบาย ของนิ่มไม่อยากจะสัมผัสกับของแข็งของร้อนของแหลมของคม อันนี้เป็นตัวกิเลสที่จะทำให้ใจเราวุ่นวายไม่สงบต้องตัดมันอย่าไปอยากเสพอย่าไปดูอยากดู อย่าอยากดูนั่นดูนี่ ฟังนู่น ฟังนี่ ดื่มนั่นดื่มนี่ เวลาอยากก็อย่าไปทำตามเท่านั้นเองวิธีที่จะทำให้มันไม่ทรมานก็อย่าไปคิดถึงสิ่งต่างๆ ความอยากมันก็จะหยุดเป็นพออยากอะไรก็ให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากอยู่กับพุโทโธไป เดี๋ยวความอยากก็หายไป เอาความอยากให้ไปความสบายใจก็กลับคืนมา ไม่ต้องมาอยู่ห่างไกลจากของพวกนี้เพราะอยู่ใกล้มันสู้ไม่ไหว อยู่ใกล้ทีวีเดี๋ยวมือมันก็ยาว มันยืดออกไปได้ไงไม่รู้ ทีวีอยู่ตรงนู้น แต่เราอยู่ตรงนี้ทำไมมือเรามันยาวไปเปิดมันได้ นั้นมาอยู่ที่ไม่มีอะไรเนี่ย ที่ห้องพักนี่ไม่มี ทีวีไม่มีอะไร ให้ดูให้ฟัง ให้เราเอาธรรมะ มาสู้กับกิเลสตัณหาของเราถ้าเรามีธรรมะเราก็อยู่อย่างสบาย ถ้าเราไม่มีธรรมะ ก็อยู่แบบทุกข์เพราะว่ากว่าความอยากจะหายไปแต่ละครั้งนี่มันโอ้โหแสนทรมาน แต่ถ้ามันหายไปแล้วก็สบายต่อไป ถ้าเราชนะมันครั้งเดียวต่อไปเราก็จะชนะมันได้เรื่อยๆเหมือนกับถ้าเราเอาเราไปชิงแชมป์ชนะแชมป์แล้วต่อไปเลย เราจะสู้กับแชมป์กี่ครั้งก็สู้มันได้ แต่ถ้าเรายังสู้กับมันไม่ได้ กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังจะสู้กับมันไม่ได้ต้องสู้กับมันให้ได้ ต้องเอาชนะมันให้ได้ ถ้าอยากจะชนะมันอย่างง่ายดายก็ เอาวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไปใช้ให้หยุดคิดให้อยู่กับพุทโธ พุทโธไปอย่างเดียว อย่าจะปล่อยให้ใจไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอไม่คิดถึงมันมันก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้น ใจก็จะว่างเบาสบาย ถ้านั่งเฉยๆก็รวมเป็นหนึ่งแยกออกจากร่างกายเลย เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ร่างกายหายไปจากความรับรู้ของใจ รูปเสียงกลิ่นรสหายไปจากการรับรู้ เหลืออยู่แต่ผู้รู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้ อยู่กับความสุขที่มหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้ผู้ใดได้เข้าสู่ความสุขของใจแล้วจะติดใจและจะเบื่อกับความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสนะ จะไม่อยากเสพไม่อยากสัมผัสเพราะเห็นโทษของมันว่าเป็นเหมือนยาเสพติด เวลาอยากแล้วไม่ได้เสพนี่มันทรมานใจ เวลาได้เสพก็ติดต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมีวันหนึ่งที่ยังไม่ได้เสพเพราะร่างกายมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็เสพไม่ได้พอตายก็เสพไม่ได้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงไม่อยากจะอยู่กัน ถ้ารู้ว่ารักษาไม่หายก็ขอตายดีกว่า ไม่อยากจะอยู่แบบนี้ไปจนวันตาย อยู่แบบไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆได้ ก็ตายก่อนดีกว่าตายก็ไม่ได้แก้ปัญหา เพราะความอยากเสพก็ยังอยู่ กลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเสกใหม่กลับมาอยากใหม่จะแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยการไม่อยาก หยุดความอยากเสพต่างๆหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอหยุดได้แล้วทีนี้มันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะไม่สามารถเสพได้ก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่มีความอยากจะเสพใจก็สงบเย็นสบายอยู่เฉยๆได้ อยู่โดยที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาบำรุงบำเรอ อันนี้เรียกว่าหลุดพ้นเราก็ไม่ต้องไม่ทุกข์กับร่างกาย เพราะไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้ใช้ร่างกายแล้ว ร่างกายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้ใช้ มัน มันแก่มันเจ็บไม่ตายใช้มันไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพนั่นเอง เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่ามีรถรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง รถแห่งธรรมก็คือรถของความสงบ ความสงบที่เกิดจากการระงับความอยากต่างๆได้ เวลาความอยากต่างๆถูกระงับลงไปความสงบก็จะปรากฏขึ้นมา รถแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมา นัตติสันติปรังสุขขังก็จะเกิดขึ้นมา ไม่มีรสอันใดไม่มีความไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบของใจพวกเราไม่เคยเจอความสงบอันนี้ก็เลยต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ต้องมาทุกข์กับมัน เวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็หงุดหงิดลำคาญใจ บางทีก็โกรธ คนที่มาทำให้เราไม่สามารถทำตามความอยากเราได้ อยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินเลยไปยืมเงินเพื่อน เพื่อนไม่ให้ยืมก็โกรธเพื่อนเมื่อก่อนนี้ก็รักกันดีอยู่ พออยากจะได้อะไรจากเพื่อนเพื่อน ไม่ให้ก็ไปโกรธเพื่อนละถ้าไม่ได้อยากไม่ได้เงินเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้พออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธจะเกลียด โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ นี่แหละฤทธิ์ของความอยาก จึงต้องมาฝึกฝืนความอยากกัน สู้กับความอยากกันถ้าเราสู้ด้วยกำลังของเรานี้คงสู้ไม่ไหว ต้องสร้างกำลังขึ้นมาเพิ่ม สร้างสติขึ้นมาเพิ่ม ต้องหมั่นพุโทโธอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดแล้วเดี๋ยวก็อดอยากขึ้นมาไม่ได้ เดี๋ยวกะจะมาอยู่ห้าวัน ดีไม่ดีอยู่ได้วันเดียวขอกลับบ้านก็มีทนอยู่ไม่ไหวเลยบางทีคิดถึงคนนั้นคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ตายแล้วลืมปิดบ้านลืมลืมใส่กุญแจ โอ้อยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับไปแล้วอยาก อยากให้ของที่มีอยู่ อยู่ต่อไป ไม่อยากให้จากเราไป ยันเราต้องหยุดความคิดให้ได้ วิธีจะหยุดความคิดก็ต้องขยันพุทโธ ขยันสวดมนต์ไม่ใช้พุทโธก็ใช้สวดมนต์ก็ได้ก็ใช้เฉพาะเวลาที่มันคิดเไรถ้ามันหยุดคิดแล้ว เราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้ามันไม่คิดถึงอะไร มันเฉยๆมันอยู่เฉยๆแบบไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็ไม่ต้องพุโทโธพอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้กับพุโทโธเป็น ต้องนั่งเฉยๆ นั่งที่เดียว ไม่ต้องไปไหน ไม่ต้องลุกไปไหน เพราะลุกนี้ก็แสดงว่ามันอยากไปแล้วต้องผูกมันไว้ ให้มันอยู่กับที่ ให้มันนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งอยู่ตรงที่ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องทรมานร่างกายตอนนี้ยังไม่ต้องถึงขั้นกับทรมาน เพียงแต่ให้ทรมานใจ ทรมานความอยาก ให้นั่งเฉยๆ นั่งสบาย เมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้ ยืนแล้วเมื่อยก็กลับลงไปนั่งใหม่ แต่ไม่ให้ไปไหนให้นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนนั่งอยู่ในรถ นั่งรถไปเชียงใหม่นอกจากเวลาจะเข้าห้องน้ำก็จอดรถแล้ว เดินไปเข้าห้องน้ำได้เข้าห้องน้ำเสร็จก็กลับมานั่งใหม่ขับรถต่อไป นั่งอยู่ก็กี้เหมือนกันเรานั่งขับรถไปเชียงใหม่ก็แล้วคิดอย่างนี้หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไม่ต้องทำอะไร แล้วต่อไปเราจะมีกำลังสู้กับความอยาก ถ้าเราทำได้ ต่อไปเราก็นั่งแบบไม่ขยับตัวเลยก็ได้ เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป เราก็พุโทโธไป ในขั้นที่สองขั้นแรกนั่งแบบไม่ต้องเจ็บ ขั้นต่อไปนั่งให้มันเจ็บ แล้วก็ไม่ต้องไปขยับมัน ไม่ต้องไปทำให้มันหาย ปล่อยให้มันเจ็บไป มันจะหาย เดี๋ยวมันหายเองเหมือนกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลามันเจ็บไปทำไงให้มันหายมันก็ไม่หายเดี๋ยวเวลามันหายมันก็หายเองแต่เราจะอยู่กับมันได้ อยู่กับความเจ็บได้ ถ้าเราอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปร่างกายเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้เพราะเราจะอยู่กับความเจ็บได้ ที่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะสู้ความเจ็บไม่ได้กลัวความเจ็บ เลยต้องกินเพื่อให้ความเจ็บหายไป แต่คนที่ฝึกอยู่กับความเจ็บได้ แล้วไม่ต้องกินยาแก้ปวดปล่อยมันเจ็บไปได้พุทโธไปพุทโธไปไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจ จะไม่เดือดร้อนใจจะสบายไม่เศร้าส้อยหงอยเหงาไม่ซึมเศร้า ไม่คิดฆ่าตัวตาย ปล่อยให้มันตายของมันเองโดยธรรมชาติ ถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ ถ้ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป แต่ใจสงบใจไม่มีความอยากกับมันไม่เดือดร้อน พอทำผ่านความเจ็บได้ขั้นต่อไปก็ไปทดลองผ่านความตายดูไปไปทำต่อสู้กับความตายดู กลัวอะไรก็ไปอยู่ที่นั่น กลัวที่ไหนก็ไปที่นั่น กลัวเสือกลัวหมีกลัวงูก็ไปหางู หาเสือกลัวผีก็ไปหาผีให้มันมาฆ่า เรายอมให้มันฆ่าเนี่ยยอมตายไปฝึกยอมตายกันถ้ายอมตายแล้วเวลาตายจะไม่ทุกข์ถ้าผ่านได้ ไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วหายกลัวแล้วต่อไปก็ไม่กลัวตายแล้ว ถ้าไปที่ไหนแล้วเกิดเจอความกลัวสุดขีดแล้ว อย่างมากก็แค่ตายว่ายอมตายยังไงก็ต้องตายวันใดวันหนึ่ง ขอตายแบบนี้แหละ ตายแบบไม่กลัวต่อไป ถ้าไม่ตายต่อไป จะได้ไม่กลัวอีกต่อไป พอไม่ตายแล้ว พอไม่ไม่ตายไม่กลัวแล้วต่อไปก็อยู่อย่างสบาย อยู่อย่างไม่มีความกลัวตายอีกต่อไป ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่ต้องใช้ร่างกาย หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอใหม่แต่ยังกลับมาอยู่เพราะยังยังไปติดร่างกายของคนอื่นอยู่ ยังไปชอบร่างกายของคนอื่นอยู่ ถึงแม้ว่ายอมตายยอมเจ็บแล้ว แต่ก็ยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมอยู่คนเดียว ยังอยากมีแฟนอยู่ ถ้ายังอยากมีแฟนอยู่ก็ต้องมามาปล่อยปล่อยแฟนให้ได้ เลิกเลิกกับแฟนให้ได้ วิธีจะเลิกกับแฟนก็ต้อง ว่าแฟนไม่สวยไม่งาม อย่าไปดูว่าแฟนสวยแฟนงาม แต่เห็นว่าสวยงามก็เกิดความรักขึ้นมา ต้องเห็นว่าแฟนนี่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนผีลองดูตอนที่แฟนแก่ตอนที่หนังเหี่ยวหนังย่นตอนที่ผมขาวผมงอกตอนที่นอนตายอยู่นี่น่าเกลียดน่ากลัว คิดถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่อยากจะอยู่กับแฟนนะ เวลาแฟนตายไปนี่คืนนี้ก็ไม่ขออยู่ด้วยแล้ว ยกให้สับเปลือได้นะเอาไปเลยต้องคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนมองเข้าไปภายภายใต้ผิวหนังเอาหนังออกลองต้องทำหนังให้มันใสเหมือนถุงพลาสติกด้วย เราจะเห็นว่าข้างในมีอะไร มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีลำไส้ มีตับ มีปอด มีหัวใจ มีม้าม มีตับ มีไต มีของสกปรกต่างๆ มีเลือด มีอุจจาระ มีปัสสาวะ เต็มอยู่ในร่างกายนี้หมดถ้าเห็นว่าแฟนไม่สวยไม่งามแล้วก็เลิกกับแฟนได้ ไม่ต้องอยู่กับแฟนถ้าเลิกติดแฟนได้ ไม่ติดกับร่างกายของเราได้ ตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่ อยู่ได้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย เพราะไม่มีความอยากจะมีร่างกายของเราก็ดีของแฟนก็ดี ก็เลยไม่ต้องกลับมามีร่างกายต่อไป ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป นี่คือเรื่องของการปฏิบัติของชาวพุทธเรา เรามาปฏิบัติเพื่อปลดความอยากต่าง ๆ ให้หมดไปจากใจปลดเปลื้องความอยากต่างๆ เพราะความอยากนี้ทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา อารมณ์ไม่ดีต่างๆ นี้เกิดจากความอยากทั้งนั้นพอไม่มีความอยากเราจิตจะผ่องใสสบาย สดใสแจ่มแจ่มใส สดชื่นเบิกบาน สบายอกสบายใจจะร้องว่าสุขหนอ สุขหนอไปเรื่อยๆไม่เหมือนตอนนี้ร้องว่าทุกหนอ ทุกหนอทุกกับการขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้เห็นไหมถือป้าย ขอวัน วันละสามร้อยแปดสิบเนี่ยทุกหนอทุกหนอ อยากได้เพิ่มจากสามร้อยเป็นสามร้อยแปดสิบแล้ว ความอยากพออยากแล้วมันก็อยากจะได้มากๆเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ขอเป็นสี่ร้อยแปดสิบเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปอีกร้อยปีก็ขอวันละสี่พันแปดร้อยความอยากมันไม่มีขอให้น้อยลง มีแต่ขอให้มากขึ้น ขอได้เท่าไหร่ก็ยังอยากอยู่นั่นต้องขอให้มันน้อยลงเช่น ตอนนี้ได้สามร้อยขอให้เหลือสองร้อยขอให้เหลือร้อยเดียวขอไม่เอาเลยเงินเดือน ขอลาออกจากงานขอไปอยู่เฉยๆพออยู่เฉยๆก็ไม่ต้องมีเงินเดือนเมื่อไม่ใช้เงินจะไปเอาเงินเดือนทำไมอยู่เฉยๆสบาย มีคนเอามาเอามีคนเอาข้าวมาเลี้ยงให้มาให้กินทุกวัน คนที่อยู่เฉยๆได้ นี่กลับมีคนชอบเอาเงินเอาทองมาให้ใช้เองแต่คนที่อยู่ไม่เฉยนี่กลับไม่ให้เขา คนที่อยากได้ไม่กลับไม่ให้เขา กลับไปให้คนที่เขาไม่อยากได้งั้นถ้าอยากจะได้เงิน ก็อย่าไปอยากได้เงิน นั่นเดี๋ยวมันจะมาเอง ไปบวชซะเดี๋ยวมันก็มาเอง บวชสักยี่สิบปีเดียวเงินมันก็มาเอง แต่บวชใหม่ๆมันยังไม่มานะเหมือนปลูกต้นไม้ใหม่ ๆ มันยังไม่ออกดอกออกผลปลูกไปห้าปีสิบปีเช่นต้นทุเรียนต้นอะไรนี่ เดี๋ยวห้าปีสิบปีมันก็ออกดอกออกผลมา ถ้าอยากจะให้เงินทองมันไหลมา เทมาเองก็ไปบวชสักสิบปียี่สิบปีเดียวมันก็ไหลมา เทมาเอง ไม่ต้องไปเรียกร้องไปขออะไรมันมาของมันเองแต่มาก็ไม่รู้จะไปทำอะไร มาก็จะเอาไปให้คนอื่นเขาต่อ ให้คนอื่นเขาใช้ ใช้เราไม่รู้ใช้ไปทำไม ถ้าสู้ความอยากได้ ชนะความอยากได้แล้วใจจะไม่มีอะไรมากดดัน ไม่มีอะไรจะมาทำให้เราซึมเศร้า ไม่มีทำให้เรารู้สึกว้าเหวหงุดหงิดลำคาญใจ แต่ช่วงที่ต่อสู้กันนี่มันทรมานใจมากถึงต้องใช้พุทโธช่วย ถ้ามีพุทโธแล้วมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ทุกข์ใจมากนั้นพยายามขยันพุทโธไว้เถอะ ถ้าพุทโธได้มีสติหยุดความคิดได้ มันก็จะหยุดความอยากได้ หยุดความอยากได้ความทุกข์ความหงุดหงิดอารมณ์เสียต่าง ๆ ก็จะหายไป เวลาเกิดมีอารมณ์เสียขึ้นมาให้รีบพุโทโธเลยนะอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรพุโทโธไปอย่างเดียวสวดมนต์ไปไปอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องใครเรื่องทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป ถ้าเราขยันพุโทโธ ขยันสวดมนต์ต่อไปมันจะทำง่าย อืม เพราะเราจะชำนาญตอนต้นมันขี้เกียจพุโทโธไม่อยากพุโทโธ เพราะมันมันไม่ชำนาญแต่ต่อไปถ้าเราทำบ่อย ๆ เข้ามันจะชำนาญพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยสวดมนต์ไปเลย เดี๋ยวเดียวมันก็หายยังต้องพยายามขยันพุโทโธใหม่ๆหัดพุโทโธ ไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ไป อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ คิดแล้วเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา เราจะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขถ้ามีพุโทโธแล้วไม่คิดพอไม่พิไม่คิดก็ไม่มีอารมณ์วุ่นวายใจว่าง ใจเย็นใจสบาย อยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายได้ โดยไม่ต้องทำอะไรนี่คือวิธีมี อยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง ก็อยู่โดยที่ไม่ต้องมีความคิดความอยาก เมื่อไม่คิดไม่อยากก็ไม่ต้องทำอะไร นอกจากดูแลร่างกายไปตามอัตภาพเท่านั้นเอง ถึงเวลาก็ให้มันกิน ถึงเวลาก็ให้มันดื่ม ถึงเวลาก็ให้มันนอนนอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรทำไปก็เท่านั้น ถ้าทำด้วยความอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่พออยู่ดี กินกาแฟมากี่แก้วแล้วกินขนมมากี่ กี่ครั้งแล้วพอหรือยังไม่พอหรอกกินอีกร้อยครั้งอีกล้านครั้งก็ไม่พอดื่มกาแฟอีกล้านแก้วก็ไม่พอคนขายสตาร์บัคมันถึงรวยนะพอมันขายของที่คนติดกันนะ กันมาหยุดการมาฉันทะกันความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าจะกินก็กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกินกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ กินหนเดียวก็พอเวลาอื่นก็มาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ อย่าไปทำอะไร อย่าไปดูหนังฟังเพลงอยู่ไปอะไรต่าง ๆ มันไม่มีวันจบ มันสิ้น ดูเท่าไหร่ก็ไม่พอ ดูของซ้ำก็เบื่อ ต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องไปหาของแปลกๆ ใหม่ๆ ดู นี่คือการมาทำให้เราอยู่กันอย่างสุขอย่างสบาย ตอนที่มาปฏิบัตินี้มันทุกข์หน่อย เพราะว่ามันต้องต่อสู้กับความอยาก แต่พอเราชนะมันแล้วก็เหมือนกันนักมวย พอชกคู่ต่อสู้ล้มลงไปนับสิบแล้วก็ยกแขนขึ้นสบายแล้วชนะมันละทีนี้ไม่กลัวมันละมันขึ้นมากี่ครั้งก็ ทุบมันลงไปได้ ทุกครั้ง พอชนะความอยากได้แล้วต่อไปไม่กลัวมันละมันจะอยากยังไงก็ สามารถหยุดมันได้ฝืนมันได้ แล้วก็อยู่อย่างสบาย ไม่มีอะไรมารบกวนใจ ตัวที่รบกวนใจก็คือความอยากของเรานี้ ไม่ใช่อะไรแล้ว พออยากแล้วมันใจมันก็ไม่สงบแล้ว ใจไม่เป็นปกติแล้ว ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะ จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโน จตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางคำยินเทีย What can I do for you? What can I do for you? I somebody gave me just. I wonder if you can sign it. This is, this is in Indonesian language already. They translate. Okay, I'm sorry, I cannot sign for you. Yes, my my picture is in there. It's good enough. <laughs> okay. Uh, because if I sign for you, then I have to sign for other people. Then I don't have time. Just sit down and sign. All right. Um, so, you also studied in California? Yes. Can you speak English? Yeah, I want to use your fine before. Okay, I got English book for you. Okay, thank you. That's my biography. So you you oh. want to know about it, you just read that book, and it's my teaching. You come by yourself? Yes, I did. How did you How did you find this place? Um, Facebook. Facebook. Yeah. Okay. Okay. Oh, message. You come from Bangkok, or you, you from Bangkok? Yeah. Uh, how long you stay in Thailand? Uh, Monday I come back already. I go back already. How long you been here now? Uh, since Wednesday. I see. So five days. Five days only. And what's the purpose of your visit? I have a seminar tomorrow and Sundays. Working? Mm, not really, uh, but yeah, some sort of seminar I want to attend. Yeah. Business seminar? Or? Yeah, something. Like mm-hmm. and how did you get the book when in Jakarta? From Buddhist? Uh, sorry? From uh, the temple or somewhere? Yes, uh, I went to uh, hear a talk at a temple and they were giving away this book. Did you read it yet? Sorry? Did you read the book yet? Yeah, it's pretty good. You like it? Yeah, it's nice. Okay. What does it What does it say in in in Indonesia? The title of the book. Actually, they give uh, exactly like this in Indonesia. Central pleasures are painful. Oh, I see. this is just the uh, translation is exactly like that. I see. Okay. And. Uh, you find it useful? Yes, actually, it's very um because you talk about uh, curbing desires, you know. Yeah. Uh-huh. But uh, something I want to clarify, um, because I think we need desire in this world sometimes. Otherwise, we won't, you know, uh, we won't uh, work or, <laughs> you know, um, like work for our job or work to get a degree like that. So how do we stop? Uh, you know, we know when to stop the desire or how to choose the right desire or not? Well, you have two paths to to choose. Uh, you can choose the path that normal people chooses, uh, the path that the Buddha chose. If you want to take the path to the cessation of suffering, then you have to choose the path of the Buddha you go become a monk and then you give up your worldly life. But if you still want to uh, live the the worldly life, then you just have to curb your desire so that it doesn't become overly uh, oppressive. Just just do what you can and be thankful for what you have. Be thankful for what you get. Don't let greed take over. Just have enough to eat, to exist, and to be happy. Don't have to be rich. Don't have to be famous. Then you can have some semblance of happiness but you would still have to suffer because you will, when you get old, get sick, or die, no matter how much money you have, this money cannot help you when you. Yeah. But if you don't want to suffer uh, when you get sick, get old, or die, then you have to curb your desire, get rid of all your desire especially your desire to to live. Uh, your desire to live makes you makes you suffer when you cannot live. Mm. So it, it's it's a matter of choice, really. You you can continue living the, your way of life as you are, and try to uh, curb your desire in in a manageable way. Don't let it get out of hand. If if you cannot do what you desire asks you asks you to do, then just stop your desire. Don't let it push you to the point where you might go and commit a crime or breaking the sila. If you want to have if you want to have desire and live a happy life, you have to have the five precepts, the sila, the panchasila to curb your desire, so that it doesn't push you to go do things that can hurt you. Then you can be happy and you can still have your desire. But you can become unhappy or sad when you lose what you have because your desire will want you to have everything, keep everything that you have. But when you lose, then you will become sad and, and unhappy. But if you take the path of the Buddha, which lead to the total cessation of all forms of desire, then if you lose anything, you will not be sad. If your body, if you should lose your body, if you should die, you will not be sad. Because you have no desire to have the body, to keep the body. Uh, you have no desire to keep your possession. You have no desire to keep your wife, your husband, your family, your sons or your daughter. When you lose them, you will not be sad. So you have to look at the the negative side of life. Whatever you have, one day, sooner or later, you will have to lose them. What would you do then? Would you still be happy when you lose your possession, lose your family, lose your life? If you want to be happy and not sad, why losing all these things? Then you have to Stop all your desire. Get rid of all your desire. And meditate and live without any desire. Then you will not be sad when you lose anything because you don't have any desire for them. You can live without having anything if you have no desire your mind can live you can you can be happy without having no possession no family no friends you can live alone you can live without the body when when the body dies you don't have to come and rebirth reborn to have a new body because every time you reborn you will have to get sick get old and die again and that is not good because we don't want to get sick, get old, or die. That's because we have desire. It makes us to get a new body. When we lose this body, we have desire. So we have to go get a new body to use the body to support our desire. To go see things, hear things, yeah to have money, to have family, to have children, so forth. You need a body. So if you have desire, you will continue on with your rounds of rebirth. You will keep coming born, getting sick, getting old, and die, and then come back again, born again, get sick, get old, and die again, forever. But if you follow the path of the Buddha, then you will stop this cycle of rebirth. Once you once your body die, then you don't come back anymore, because you have no desire to need to have a body to to do what your desire wants you to do. So there are two paths in the world: the path to the cessation of rebirth, uh, the path that continue on with rebirth, which you can, you will have some happiness, and in the end you will have sadness when you have to lose everything. How does meditation relate to this? And to meditation will stop your desire. Oh. See, when you meditate, you don't use the body, right? You don't see, you don't eat, you don't hear, you don't drink, you don't do anything. And you can be happy without doing all these things. You can meditate. When you meditate and if you succeed in your meditation, your mind will be content, peaceful and calm, full, doesn't feel hungry, doesn't want, doesn't want anything, have no desire for anything. Once you can get to that stage, and then you don't have to have anything. You can die, and it doesn't bother you. If you should die now, today, it doesn't matter because you don't need anything. You can be happy without having the body. See, the mind and the body are two separate entities. They are not one and the same thing. When the body dies, the mind doesn't die with the body. If the mind is content happy, then it doesn't go take a new body, doesn't go and take up a new body. But if the mind is still not content, still desiring, then when the body dies, it go takes up a new body. That's the difference between the the, the mind that has meditation and the mind that doesn't have meditation. If you can meditate and you can make the mind content, uh, then you don't need to have a body. You have no, you don't have to go to work because you don't spend money. Yeah. You can become a monk for the rest of your life. So it's a way to free yourself from desires and meditation. Yes. How do you recommend the meditation? Well, the, the Buddha said anapanasati, the mindfulness of breathing. You, when you sit down, close your eyes and focus your attention on your breathing at the tip of your nose, your breath come in and out. Just watch your breath. Just know that you are breathing in, breathing out, and don't think about anything. If you focus on your breathing, then you cannot go thinking about other thing. If you go think about other thing, it means you're not focusing on your breathing. And if you're not focusing on your breathing, your mind will not become calm. It will not become still and when it's not still, your desire is still working, and then you will not be able to sit for long because your desire will will ask you to get up and go do something else. So you have to control your thoughts and your desire by focusing your attention only on on the breath. Before you can have this ability to focus, you have to uh, develop this ability first before you come and sit and meditate. You first have to develop this this ability to focus on one thing at a time, and this is what we call mindfulness. You can use the mantra to help you focus on one thing. You can repeat the word Bhutto, Bhutto mentally all the time, from the time you get up to the time you go to sleep. Just keep on reciting butto butto when you don't have to think about other things. Or you can use your body as your point of focus, point of attention. Watch your body, every every movement of your body, whether you're walking, standing, sitting, what you do, whatever you do, just keep watching your body. You're eating, just watch your body eating. You're taking a shower, getting dressed, whatever you do with the body, just focus your mind on that. Be with the body all the time. Don't let the mind go think about other things. Yeah. The point is to forget, to stop thinking aimlessly. You you can think if you have to think of something important, but not think aimlessly of dreaming, fantasizing about this and that. If you have this ability to focus on one thing, when you meditate, your mind can become uh, concentrated and become still. When your mind becomes still and calm, you have your desire disappear, and you have peace and contentment and happiness. Then you know that you don't need to have anything to make you happy, because you know how to make yourself happy and it's the best way of the best kind of happiness because it doesn't rely on other things or people to make you happy. Other kinds of happiness, you need to have other things or people to make you happy. And when you cannot get them, you become sad. But this you can always have it. Once you know how to do it, you can always have this kind of happiness. read my books, you can you you probably get more detail from the reading the books. Okay. Yeah. yeah, but nothing else. Uh, so we don't mix the Buddha or the mindfulness. We don't mix, right? Just just one, right? Sometimes you can, if you if you find that watching your body is not possible, your mind keeps thinking about the thing. Then you can use the mantra to help you. Keep repeating the mantra as you you go do your your thing. Eh, when you're if your mind wants to go think about other thing and you cannot focus on your body, then use the mantra to help. But that's not meditation, right? This is just preparation. Yeah, preparation. But when you sit and then you just use one thing, ah, watch your breath, or you can use the mantra. I know. How come uh, some practitioners they advise to watch the breath on the stomach instead of the It's just a point of uh, of focus. That's all. Some people find hard to focus on the tip of your nose. They can see it clear. They can feel more clearly on the stomach. See, when you breathe in, you feel your stomach comes out, and when you breathe out, your stomach fall fall in. Yeah. So they say watch the stomach instead. But for people who have st strong mindfulness, they can they can feel the breath at the tip of the nose. So you can choose. Yeah, you can choose just but just stay at one point. Don't move around. Lastly, is it necessary to do labeling like some people do, like in, out? Not necessarily. Unless you find it's useful, because sometimes your mind wants to go think about other things. Oh, so you use the labeling to stop your mind from thinking. To mindfulness. Yeah. Anything else? Um, just one thing uh, before you were talking, and I uh, I only know one word like sabaya, <laughs> relaxing. <laughs> what were you talking about about Same thing. I'm talking about curbing your desire by forcing yourself to sit, to stay in one place for six hours. Sit, find a chair and sit down and don't do anything for six hours. And fight with your desire. You can and you can use anything to fight. You can use a mantra. You can meditate, but don't do don't don't do anything just but you don't have to sit in a way that will make you painful. Just you can sit comfortable, and if you feel you, you want to get up and stand up to relieve your body, you can stand up, but you cannot move around. Only place you can go is to the toilet if you want to to relieve yourself. And if you want to drink water, just have a bottle of water next to you. And this is sort of uh, curbing your desire and developing your mindfulness at the same time. And and meditate if you can meditate, you can also meditate during these six, six hours. There's nothing to not, nothing fixed. You can do anything you want, but you just have to be sitting there and doing nothing. You can meditate. You can use a mantra. You can just you know just sit down and try to not to think about anything. If you can do this, you have strong, uh, strong, strong mind to resist your desire. Yeah. Then eventually you can just you'll find that you can you can be happy without having to do anything what's so what's so bad about sitting and doing nothing? It's the best thing in the world. But it's your your desire that makes you feel uncomfortable. But if you can persist, your desire will eventually disappear. When your desire disappears, then you'll find sitting, doing nothing is the best thing. So comfortable, sabai. Uh. The whole purpose of practice is to overcome your desire, get rid of your desire. Once there are no desire, then no, no problem, because you can sit still. You can, you don't have to do anything. The reason why you do all these things is because of your desire. You want to see, you want to hear, you have to find money to pay for what you see, for what you hear. <laughs> so you just keep going running around. Uh-huh. And no, no matter how much you see, no matter how much how you you hear, once you have seen it or heard it, it disappears, and you have to see again. Keep on. Your desire will never make you fulfill. It will keep you hunger for more, not content. So worry is related to this Worry. worry because you're afraid that you might not be able to do what you want to do. <laughs> See, because your body gonna get sick, and old, and die. So you worry. But no matter how much you worry, it's gonna get sick, and old, and die anyway. So the way to to to get rid of your worry is not to rely on your body. Don't use your body. And the way not to use the body is not to have any desire. <laughs> When you don't have any desire, then you don't have to use the body. And when you don't have to use the body, you don't have to worry about the body, right? Mm. the way to stop worrying is to uh, control our desires. Yeah. The way to stop every form of uh, stress, worry, anxiety, restlessness, it all comes from your desire to be able to do things that you want to do. But you have to rely on things to make to be able to do it and the things that you rely on, they're not dependent, they're not reliable. <laughs> sometimes you can, sometimes you cannot rely on them. When you cannot rely on them, eh, you you you you hurt, you you feel bad. Oh, you mean like uh, you have expectation and it doesn't turn out yeah. the way you want. Yeah. But if you have no expectation, then you don't have to worry about whether it's going to turn out the way you want it or not. See? So all of your mental problem, all your your feeling of bad feeling and anxiety and you know all arise from your desire. If you have no desire, then there's nothing to worry about. No disappointment. If you don't have any desire, you don't expect anything. How can you be disappointed? You're disappointed because you want something, right? And you don't get it. You want because you have desire for them. What about the desire for enlightenment? Some people they meditate every day hours because they want to get enlightened. Oh, this is good desire. This is the desire that you should have. Oh. Yeah. desire to become enlightened, desire to leave your family, desire to become a monk, desire to keep the precept. is a good desire. Hmm. This is the desire that will end all desire. See? But the desire to be rich, to be famous, hmm, to be happy with uh, with with people or things, these are bad desire because eventually you will not be able to have it because everything that you desire for, you will lose it one day. So these desires come out from the defilements. Yeah, from your delusion, from your lack of the right. What is what is the the good desire or the bad desire? Yeah. But when you come and come across Buddhism and you read the teaching of the Buddha, then he'll tell you what is good and what is bad what is good desire, which which desire are good desire, and which desire are bad desire. He said the bad desire is the desire to to see, to hear, to have happiness from the sight, sound, smell, taste, and tactile objects. You should abandon this, this desire, the desire to be rich, to be famous, to be powerful. This is bad because they are temporarily once you have achieved it, one day you will lose it. When you lose it, you become sad. So you should uh, desire for things that you will never lose. And the, the only thing that you will never lose is your mind and the peace of mind that you develop through your meditation practice. Once you have achieved this peace of mind, contentment, you will never lose it you will always have it with you, regardless of whatever happened to your body. So the desires are the ones related to the senses. Yes, to the senses and to the all the things in that that exist in this world: money, wealth, fame, people, things. All of these things they are temporary. They come and go, or you or you eat, or you either have to leave them one day, or they leave you one day. Sooner or later, you have to be separated from them. When you die, your body die, everything that you have will be all gone. Okay. ว่าไงโยมพาใครมา ดีเพื่อนของแฟนก็มาจากอเมริกาเขาสนใจเรื่องทำสมาธิหนูเลยพามานี่ก่นก็ประกบเมตตาบางทีก็อาจจะมีคำถามเขาก็เขาเคยไปที่สิงที่ปีนังที่สิงคโปร์เขาบอกไปเคาะประตูวัดคุยกันไม่เข้าใจก็เลย เลยมาตรงนี้ พามาที่นี่กันเคยมาขอเมตตาก็พอดีมีชาวอินโดนีเซีย เข้ามาก็กำลังคุยภาษาอังกฤษอยู่พอดี You're from the state? From which state? Wisconsin. Wisconsin. How long you been in Thailand? A few days. Oh, just a few days. Are you just vacationing here? Yeah. I see. And she said that you're interested in Buddhism, in meditation? Yes. Mm -hmm. What what sort of uh, uh, information you you like to know? Have you meditated before? Since 1984. What kind of meditation did you do? TM. TM. Hmm? You use a mantra. What do you What do you use as the as your object of concentration? Have you achieved any result from your meditation? You, you find peace and happiness, contentment. Sometimes. sometimes. <laughs> uh, uh-huh. that's the goal of meditation: is to find peace and happiness within yourself, not having to rely on other things to make you happy. My wife of 35 years just asked for a divorce, so I need meditation now. Yes, if you can meditate, then divorce would be no problem. It would be a blessing instead of a curse, because then you will be free to pursue your meditation more. And the result from your meditation is will always be with you. See, no matter where you are, where you go, you can always have this result with you. But the result from your marriage only exists while you are married. When you divorce, then the result of your marriage will disappear. The happiness that you have from your marriage will disappear. See? So it's better to be alone and and meditate because you can be happy being alone if you know how to meditate. When you meditate, you don't need to have things or people to to make you happy. You can make yourself happy by concentrating your mind to stop your mind from thinking. See, and when you stop thinking, you you stop your cravings and your desire. When there are no desire, no craving, then your mind becomes peaceful and content. That's the purpose in Buddhist meditation anyway, is to stop the mind from thinking and desiring. Then peace and contentment will arise in the mind. Then you can live alone and be happy by yourself. So what if I want her to be happy and she doesn't meditate? This is impossible, see. She has to be happy herself. If she wants to be happy, she can choose the two kind of happiness. The happiness that rely on things and people to make her happy, then she has to remarry if she wants to divorce you and she wants to, if you want her to be happy, ask her to get a new husband. Then she'll be happy. See, or she can meditate. There are two possibility, two kinds of happiness. But in desiring for for people or things to be like this or like that will make you unhappy, because sometimes you cannot achieve what you desire for. So the Buddha said, never desire for anything if you don't want to hurt yourself. You have to leave everything alone, leave people alone. Let them find their own way, their own happiness. The only thing you can help them is physically. If they need food, they need clothing. If you can afford to help them, help them. But as far as the mind, there's nothing you can do for them. They have to they have to find their own happiness. Which are two ways by relying on pe on people or things to make them happy, uh, relying on meditation. So there are just these two ways, and the best way is meditation, because this is a permanent way. You don't have to rely on people or things. If you rely, if you rely on people or things, people comes and go, things come and go. See, when they go, then you, then you become sad. But if you rely on your meditation, you can will you will always be able to meditate, be always be able to generate this kind of happiness, regardless of your physical condition. You can be sick, you can be old, and you can still generate this kind of happiness. You can meditate in bed. You can meditate while you're old. So it's better, see. You don't have to rely on your body or on other people or things to make you happy. So if you know how to meditate, I encourage you to do more. Do all day long. Do nothing else. Stop watching television. Stop going out. No, no more music, no more movies, nothing. Just meditate. That's what the Buddha teaches the monk to do. From the time the monk gets up to the monk, that time the monk go to sleep. Meditate or control your your thought, your emotion, your your desire. By stop thinking, don't think aimlessly, don't dream, don't fantasize. Just be here and now. Just watch whatever you are doing. Concentrate, focus on what you are doing at the moment. Forget the past, forget the future. Be here and now in the present by not thinking. When you think, you usually think of the past or of the future. And when you think, you become restless, agitated, because you will desire, because you have desire to do this or or to do to do this, to have this or to have that, then you cannot remain still. You have to go look after what you desire for, and once you get it, it disappears. You you have a brief happiness from achieving what you what you want, but after a while you have a new desire, so you have to go chase after another desire. It's like catching, going after your your own shadow. Yeah you, your shadow always casts one step ahead of you. When you move toward the shadow, your shadow move forward. It's the same thing with your desire. If you desire for something, you go after it. Once you have it, a new desire will come up. So you keep going after your desire endlessly. So the best way is to stop, not to not go after your desire. Don't generate any desire. When there is no desire, then you can become you can sit still and be happy. I have a couple books in English. I can give it to you. This is my autobiography, and this is my teaching. You can take a look. Anybody else want? มีคนอื่นอยากได้ไหม Oh, just is this enough Oh, you can share Okay. Oh, yeah, it. okay เอาอยากได้ชุดนึงเ Where are you from? Los Angeles. LA. Yeah. Okay. I used to work in LA. In my biography, you read it. I went to college in Fresno. Went to Fresno State. Okay. Then during the summer, I went to LA to work. This is in 1968 and 69. Two summer, I worked two summer, three summer, 68, 69, and 70 in Los Angeles. You know Griffith Park? Yeah. Yeah, I, I worked there during the summer. They had the, the Greek theater. Mm. Yeah, I live very close to Griffith. Yeah. Yeah. I work as an usher. <laughs> All right. Uh, you have anything you want to ask? No, not yet. Still learning. Okay. You worry because you rely on things that you it's not reliable. See, everything that we rely on are not re reliable. They they tend to break down. They tend to leave you, separate from you, because the the Buddha said everything in this world is Im, is impermanent. Hmm. And if you rely on things that is impermanent, you will you are bound to become worried and you will become you're bound to become sad because sooner or later you and them will you and them will have to be separated. So you can only rely on one thing, and that is your ability to meditate. Once you know how to meditate, you can generate the kind of happiness that doesn't rely on other things or people. Then you won't have any worry or anxiety. But if you rely on money, on people and things, you will always worry because this thing comes and goes, right? So try to meditate. Yeah. This is something you can learn. Once you master it, then you can always generate happiness within yourself. Okay. If nothing else, I will have to come back to the Thai session. Okay. จากบ้านมีคำถามไหมเมื่อวานนี้ต้องขอไปนะเพราะว่าเฟซบุ๊กมีปัญหาภาพตะภาพตะแคงตลอดเลย ไม่รู้เป็นได้ไงไม่รู้นะเนี่ย เป็นเราหรือว่าเป็นที่เฟซบุ๊กอ่าคือว่าที่รับนะครับมันทางนี้ไม่ไม่รู้ ไม่สามารถรู้ได้ ถามไปก่อนก็ได้นะครับเราอยากจะถวายอะไรเข้ามาถวายก่อนก็ได้เลยสงสัยวันนี้เดี๋ยวจะตัดเสียงไว้เป็นสางกิจหน่อยเพราะยาวเลยครับคุณไม่เป็นไรไม่ใช่างหรือไงเอาไม่ครับแยกไว้ตะาหากทีนึงแต่ว่าเอาไอ้ตัวนี้ก็ตั้งไว้เท่าเดิมเหมือนเดิมครับงั้นเดี๋ยวให้เขาแยกคลิปออกไปก็แล้วกันไปไปสำหรับภาพ มาอยู่ปฏิบัตินะอยู่ได้คืนนึงค่ะจะกลับแล้วเหรอเดี๋ยวอยู่คืนนึงค่ะกับพี่หนูมาคนเดียวเลยพี่ใหญ่ฝากกลับเท้าหลวงพ่อพี่ใหญ่สายเตยค่ะอยากจะมาคุณพ่อไม่สบายเอาไม่เป็นไร บอกก็ดูแลคุณพ่อไป ได้บุญเหมือนกันนะ ทิพย์นะครับอบอกว่าทุกใจเหลือเกินเรื่องลูกไม่อยากมีชีวิตอยู่ แล้วค่ะท่านทำให้ลูกเป็นคนดีไม่ได้ก็ลูกก็เหมือนผลไม้ผลไม้ก็มีหลายชนิดใช่ไหมมีกล้วย มีสับปะรดมีมะละกอคนเราก็เป็นเหมือนสับปะรดมะละกอบางคนก็เป็นสับปะรดบางคนก็เป็นมะละกอบางคนก็เป็นกล้วย บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ค่อยดี บางคนก็เลวหรือเราไปเจอคนเลวจะให้มันเป็นคนดี มันก็ไม่เป็นสิพอไม่เป็นมันก็ทุกข์กว่าสิใช่ไหมไปเจอมะละกออยากจะให้เป็นสับปะรดนี้มันไม่เป็นมันก็ทุกข์กว่าสิเข้าใจไหมอย่าไปอยากมันเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปถ้ามันอยากจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเอง เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ เราเพียงแต่สอนมันวิธีเปลี่ยนได้ว่าอยากจะแปลงตัวจาก การเป็นมะละกอมาเป็นสับปะรดให้ทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสับปะรดเองถ้าอยากจะเป็นคนดีก็บอกเขาว่าวิธีทำคนดีเป็นอย่างนี้ ทำอย่างนี้เราก็ทำได้แค่นี้แหละ เราไม่สามารถที่จะไปไปไปไปไปจับเข้ามาบิดเราบอกต่อไปนี้เป็นคนดีนะมันทำไม่ได้ถ้าอยากมันจะทุกข์เวลาไม่ได้นังใจอยากงนั้น อย่าไปอยาก แล้วเราจะสบายใจวิธีจะสบายใจก็มองว่าเขาไม่ใช่เป็นลูกเราหรอกเขาเป็นคนมา ขออาศัยอยู่บ้านเราพอเราตั้งท้องเขาก็เลยมาขอใช้ร่างกายที่เรากำลังตั้งอยู่ในท้องนี้มาเป็นที่อยู่อาศัยของเขาท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเขาก็พอเขาโตแล้วเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาก็ทิ้งเราแล้ว เดี๋ยวก็ได้ลูกได้เมียได้ครอบครัวเขาก็ไปแล้วจะไปอะไรกับเขามากมายทำไม เลี้ยงให้เขาโตแล้วให้เขาไปได้ก็พอละถือว่าได้บุญได้กุศลละเรื่องอะไรมาทุกข์กับเขาให้มันเหนื่อยไปทำไมเพราะเราเป็นหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเราอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีก็เลยทุกข์ทุกข์มากๆเดี๋ยวก็อยากจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะตัวที่ร่างกายมันไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากความหลงของเรา เราต้องมาแก้ที่ความหลงความอยาก อย่าไปหลงว่าคิดว่าเขาเป็นลูกเรา คิดว่าเขาเป็นขอทานมาขอสายบ้านเราอยู่เราก็เลี้ยงดูเขาไปพอเขาโตแล้วก็ปล่อยเขาไปเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขา เรามีหน้าที่สอนเขาแล้วก็จบ แล้วเราก็จะสบายมีความสุขได้ทำบุญได้เลี้ยงขอทาน ได้ช่วยเหลือขอทานส่วนมันจะดีหรือชั่วก็เรื่องของมัน เราทำอะไรไม่ได้ คำถามข้อต่อไปจากเขตปฏิบัติธรรมในสวนนะครับ ข้อที่หนึ่งลูกมีความตั้งปรารถนาที่ต้องการจะบวชชีไปตลอดชีวิต ตั้งความปรารถนาเป็นเวลาสองถึงสามปีแล้ว แต่ยังติดปัญหาต้องผ่อนลด มีความเป็นห่วงแม่ แม่ก็จะอยู่กับพี่สาว แต่มักมีปัญหากับพี่สาวบ่อยๆ ลูกขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำแนวทางด้วยเจ้าค่ะ ก็ให้คิดว่าการบวชนี่ก็เป็นเหมือนกับ เวลาที่เราตายเวลาตายนี่เราไปทำอะไรให้แม่ได้เปล่าใช่ไหมสมมติคิดว่าถ้าเกิดวันนี้เราไปเจออุบัติเหตุเราตายไปวันนี้ แล้วแม่ทำอะไรได้เราไปทำอะไรให้แม่ได้หรือเปล่าเรื่องรถเขาเขาจะมายึดใครเขายึดไป เวลาเราไปบวชเราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็เราก็ไปของเราก็คิดว่าเราตายจากเขาไปก็แล้วกันข้อที่สอง ลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ ในขณะที่ลูกนั่งสมาธิ มีความคิดฟุ้งซ่านไม่ค่อยมีสติ หรือบางทีเผลอหลับโดยไม่รู้ตัว ลูกควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ ก็ต้องมาสร้างสติก่อนนั่งเลยต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธพุโทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดด้วยเปื่อยพุโทโธไปทั้งวัน แล้วเวลามานั่งจะไม่ง่วงจะมีสติใจจะสงบ ถ้าไม่มีสติมานั่งมันไม่ได้ผลหรอก ต้องฝึกสติก่อน อันนี้ยากนั่งไม่ยากอะยยากตรงที่มีสติหรือไม่มีสติ ถ้ามีสตินั่งห้านาทีจิตก็รวมแล้ว คนที่เขาเคยมีสติมาก่อน ในชาติก่อนนี้พอเขามาฟังวิธีนั่งสมาธิพอเขานั่งปุ๊บห้านาทีจิตเขาก็รวมเนี่ยแม่ชีแก้วเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยพอถามหลวงปู่ว่านั่งสมาธินั่งไงหลวงปู่บอกก็พูดโทพูดโทไป ก็ไปลองนั่งดู่ พอนั่งห้านาทีเจ็ดมันก็วุบตกหลุมตกบ่อไปเลยเนี่ยมันอยู่ที่สติมันไม่ได้อยู่ที่การนั่งหรอกถ้าไม่มีสตินั่งไปร้อยชาติพันชาติมันก็ อย่างเงี้ย นั่งแล้วก็ง่วง นั่งแล้วก็ฟุ้ง ไม่ฟุ้งก็ง่วง แล้วก็เดี๋ยวก็ทนนั่งไม่ได้ เดี๋ยวเจ็บก็ทนไม่ได้เพราะไม่มีสตินั่งแล้วก็คิดปรุงแต่งฟุ้ง ไปหมดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ ต้องมาหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งนะหยุดด้วยพุทโธ พอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปเลย ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ไม่ต้องคิด เอาแต่พุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวในพุทโธไปแล้วรับรองได้เวลามานั่งมันจะสงบได้ง่ายคำถามจากคุณขันติพงศ์นะครับ มีคนบอกว่าปัญญาวิมุตติจะเกิดขึ้นชั่วคราวที่พิจารณาเห็น ไม่ทราบว่าจริงไหมครับ การวิมุตต์เนี่ยวิมุตต์จริงๆมันก็ต้องวิมุตต์ด้วยปัญญาทั้งนั้นอ่ะมันวิมุตต์ด้วยอย่างอื่นไม่ได้สมาธินี่มันวิมุตต์แบบแบบกดเอาไว้ไม่ได้ฆ่า ไม่ได้ทำลาย ตัวที่จะฆ่าทำลายกิเลสได้ต้องเป็นปัญญาคำถามจากผู้ดูแลระบบเพจพระอริยเจ้า ท่านพระอาจารย์เคยเทศนาว่าพระพุทธรูปเป็นปูนปั้นสมมุติขึ้นมา เปรียบเหมือนเป็นตุ๊กตาแล้วบุคคลที่ลบหลู่พระพุทธรูปจะบาปไหมครับ อาทิพวกชาวต่างชาติ ผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊โปแล้วปีนป่ายพระพุทธรูปหรือที่เขาเอาไปแต่งบ้านแล้วเหยียดแขน เหยียดขาใส่พระเสียงท่านจะบาปไหมครับ ไม่บาปหรอกเพียงแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธรูปเท่านั้นเอง เขาไม่รู้ความหมายของพระพุทธรูปว่าเป็นอย่างไร เขาก็มองเห็นว่าเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ถ้าเขารู้ว่าพระพุทธรูปนี้คือใครมีความหมายว่าอย่างไร เขาก็จะได้รับประโยชน์ เพราะเขาจะได้พบกับคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกที่นาน ๆ จะมาเกิดสักครั้งหนึ่ง ก็คือพระพุทธเจ้า แล้วเขาก็จะได้สนใจสนใจที่จะศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเขาได้ศึกษาเขาก็จะเกิดศรัทธา แล้วเขาก็จะสามารถปฏิบัติ แล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ คือเขาก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถ้าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่สนใจ คิดว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นตุ๊กตารูปหนึ่ง เขาก็ไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะไปค้นคว้าว่าจะมีอะไรจากพระพุทธเจ้า เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งนั้นเอง แต่เขาไม่เขาไม่บาปการบาปนี้จะต้องเป็นการฆ่าไป ถ้าเขาไปทุบทำลายพระพุทธรูปนี้อาจจะถือว่าบาป เพราะเป็นการเป็นทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นเจ้าของทรัพย์สินก็สามารถมาแจ้งความตำรวจจับไปลงโทษได้ แต่ถ้าเขาไม่เคารพเขาไม่แสดงความเคารพนี้ไม่บาปแต่เขาไม่ได้บุญไม่ได้กุศล คนที่กราบเคารพก็จะได้ประโยชน์ เ็ราจะทำให้เขามีความศรัทธามีความเชื่อ แล้วก็เขาก็จะศึกษาและปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลจากการศึกษาและการปฏิบัติได้คำถามข้อต่อไปจากคุณโมนีนะครับ ถ้าเราเจอ สัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บ แต่เราเฉยไม่สนใจจะบาปไหมคะอันนี้ก็ไม่บาปเหมือนกันแต่เพียงแต่ไม่ได้บุญนะถ้าเราอยากได้บุญเราก็สงเคราะห์สัตว์ไป เอาไปรักษาเอาไปเลี้ยง คิดว่าชีวิตเขากับชีวิตเรานี่มีคุณค่าเหมือนกัน ถ้าเราเป็นเขาแล้วมีคนมาช่วยเหลือเราเราจะรู้สึกอย่างไรให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะใจของเราจะได้ไม่ดูดายมีความเมตตามีความกรุณาเกิดขึ้น แต่ยกเว้นว่าถ้าเราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้จริง ๆ เราก็ต้องปล่อยวาง เช่นอยู่ในสภาพที่รักษาไม่ได้แล้ว ยังไงก็ต้องตายอย่างเงี้ยก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกัน ถ้าพาไปหาหมอได้ก็พาไป แต่หมอเขาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้ว ก็ก็เลี้ยงมันไปให้น้ำให้ข้าวมันไปจนกว่ามันจะตายไปคำถามจากคุณชาลิตา ถ้าเราจะเอาของที่มีอยู่ ข้าวสารอาหารแห้ง ไปใส่บาตรแต่เราเลือกแต่ของที่เราไม่ชอบ ไปใส่จะบาปไหมคะก็ไม่บาปอลยก็ได้บุญแต่ได้บุญน้อยกว่าให้ของที่เราชอบ เพราะว่าการให้นี้เพื่อการตัดความยึดติดของต่างๆ นั่นเองถ้าให้ของที่เราไม่ชอบเราจะไม่รู้สึกว่าเราเสียเสียเสียอะไรไป แต่ถ้าเราให้ของที่เราชอบนี่เราจะรู้สึกว่าเราเสียของที่เรารักเนี่ยถ้าเราเสียของที่รักได้ต่อไป เวลาเราสูญเสียของที่เรารัก เราจะไม่เสียใจเข้าใจไหม เช่นเรารักใครนี่เรายกให้คนอื่นได้ ยกให้เขาไปเลย เวลาต่อไปเกิดเขาจะทิ้งเราจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจเห็นถ้าอยากจะได้บุญมากๆท่านถึงสอนให้ให้สิ่งที่เรารักมากที่สุดสิ่งไหนที่เรารักมากที่สุด สิ่งนั้นน่ะ จะได้บุญมากที่สุด อ่าสตางค์เนี่ยรักสตางค์มากกว่ารักเมียรักผัว เออถวายตังเยอะๆคำถามจากคุณจินทภานะครับ เรื่องรางสังหรณ์คืออะไรมีจริงหรือจิตปรุงแต่งคะก็จิตปรุงแต่งไปแหละบางทีก็ตรงกับความจริงบางทีก็ไม่ตรงกับความจริงก็แล้วแต่บางคนอาจจะแม่นในเรื่องรางสองขอนก็ได้ อาจจะมีประสบะการณ์มาเยอะ พอมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดนี่ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถพิเศษของจิตของแต่ละดวงที่ไม่เหมือนกัน คำถามจากคุณสุกุ้งนะครับ เรื่องการปฏิบัติเราจะควบคุมภาพที่เกิดขึ้นตอนนั่งได้อย่างไรขอความเมตตาด้วยครับอ๋อไม่ต้องไปควบคุม อย่าไปสนใจเวลานั่งนี่ให้อยู่กับพุทโธ อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจแล้วเดี๋ยวเรื่องต่างๆ มันก็หายไปเอง นะให้อยู่อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไป อย่าไปสนใจอะไรจะมาก็ช่างมัน ถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวจิตสงบทุกอย่างก็หายไปหมดคำถามจากคุณเฟิร์นตัวเองไม่สบายทำงานไม่ได้มาหลายปี ทุกวันนี้ต้องขอเงินพี่น้องใช้ ถ้าเราเอาเงินนั้นไปทำบุญ เราจะได้บุญไหมคะ เพราะเราไม่ได้เป็นผู้หาเงินเอง ถ้าเป็นเงินที่เขาให้มา แล้วเป็นของเราแล้วเราไปทำอะไรก็ได้ เอาไปทำบุญก็ได้บุญ เอาไปเล่นไพ่ไปไปกินเหล้าก็ได้บาปนะแต่เราจะไปใช้แบบไหนคำถามจากคุณการจนา คนที่มีอายุยืนเก้าสิบปีหรือร้อยปี แต่นอนป่วยติดเตียง ดูแลตนเองไม่ได้ ทางพุทธศาสนา ถือว่าคนคนนั้นมีบุญหรือสร้างกุศลไว้มากจริงหรือเปล่า จึงมีอายุยืนยาว ก็แล้วแต่จะมอง คือการที่มีอายุยืนนี้ มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่าง อันหนึ่งก็เรื่องของบุญถ้าทำบุญมาไม่ได้ทำบาปเนี่ย อายุมันก็จะยาว ถ้าทำบาปอายุมันก็จะสั้น แต่มันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียว มันยังมีอย่างอื่นนะเพราะว่ามันขณะเวลาที่เราอยู่นี่พฤติกรรมที่เราอยู่นี่ก็มีส่วน เรากินเหล้าเมายาหรือเปล่าเราสูบบุหรี่หรือเปล่า เราพักผ่อนหลับนอนพอหรือเปล่า อะไรอย่างนี้มันก็มีส่วนที่จะทำให้อายุเราสั้นหรือ อายุเรายืนยาวนานนี่การจะอยู่นานหรืออยู่สั้นนี่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าอยู่อยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์อันนี้สำคัญกว่า ถ้าอยู่ยาว แต่ทุกข์ก็ก็อย่าอยู่ดีกว่า แต่ถ้าอยู่อยู่ยาวแล้วสุขก็ดีพระอาจารย์ครับถ้าเราให้โอกาสผู้อื่น ให้โอกาสผู้อื่นนะในเบื้องต้นเนี่ย เป็นเฉพาะเมตตาใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดต่อว่า เพราะอะไรเราถึงให้โอกาสเขาคิดไปในมุมที่แบบว่าให้พยายามให้โอกาสเขาอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือปัญญาต่อใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นปัญญา คิดว่าเราจะทำไงให้เขาได้มีความสุขมากขึ้นนี่ก็ใช้ปัญญาคำถามข้อต่อไปอ่าจากคุณหนุ่มนะครับ จะจัดการกับความคิดตัวเองเรื่องปัญหาสุขภาพอย่างไรดีที่สุดครับอ๋อทางที่ดีที่สุดก็คิดแบบพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่ว่าจะดูแลรักษาให้ดีอย่างไรมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีงั้นอย่าไปพะวงกับมันมาก ดูแลเท่าที่เราสามารถจะดูแลได้ก็แล้วกันอย่าไปแบบสุดๆต้องกินอาหารแบบ มังสวิรัตปราศจากสารพิษอะไรต่างๆ จนกระทั่งจะกินอะไรไม่ได้เลย กินไอ้นู่นก็ไม่ได้ กินไอ้นี่ก็ไม่ได้ ถ้าอย่างนี้อย่าอย่าไปอย่าไปดูแลแบบนี้ ดูแลแบบพระนี่แหละ เขาใส่บาตรอะไรมาให้ก็กินมันไป กินเพื่ออยู่ ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตาย คิดแค่นี้ก็จบ คำถามจากคุณจงศินี การที่เราใส่บาตรกับพระสงฆ์ปอม เพราะเราไม่รู้ว่าปอม แต่ใส่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสเรายังจะได้บุญอยู่ไหมคะ ได้ถึงแม้รู้ว่าปลอมก็ได้ เพราะเป็นการทำทานเหมือนกัน ทำทานกับพระทำทานกับคารวะทำทานกับขอทานก็บุญเหมือนกัน ความสุขใจได้เหมือนกัน แต่ถึงรู้ว่าปลอมก็ไม่ควรส่งเสริมดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะจะส่งเสริมให้เข้ามาทำลายศาสนา เพราะพระปลอมจะปฏิบัติไม่ดีและจะทำให้คนที่เขาไม่รู้เสื่อมศรัทธาในพระที่ดีได้ คำถามจากคุณพัชรีนะครับ วันนี้ตอนพักทานข้าวกลางวันลูกได้กลับบ้าน ไปหากับข้าวให้ยายกินเหมือนทุกวัน แต่วันนี้เจอตาคนหนึ่งอายุ 83 เดินในซอยแกแวะนั่งพักข้างทางเลยถามตาว่าจะไปไหนตาบอกว่าหาหลานแต่ไม่เจอกำลังจะกลับบ้านแพรเลยบอกให้ตานั่งรถบินไปท่ารถทัวร์แต่ตาบอกไม่มีเงินเลยให้ตาไปสองร้อยบาท ไม่ว่าตาจะพูดจริงหรือไม่จริง ถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ เราก็จะได้อานิสงส์แห่งบุญ นั้นอยู่ใช่หรือเปล่าคะ ได้ ได้ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณสิริวัลนนะครับ ถ้าต้องร่วมงานกับคนที่มีวาจาร้าย มีมานะ ความโลภกก็มาก ทำให้ไม่อยากเข้าใกล้ แต่พูดคุยผิวเผินได้ ยามเขาเดือดร้อนก็ไม่ช่วยเหลือสิ่งใด เว้นแต่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ จึงจะเข้าไปช่วยเหลือ การปฏิบัติต่อคนแบบนี้ เรียกว่าเราขาดเมตตาไหมคะหรือว่าเราควรจะเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีที่เขาเดือดร้อนโดยไม่ต้องให้เขาขอร้องแต่ทำแบบนี้ พอดูจิตรู้สึกว่ามันไม่ยินดีในการให้ความช่วยเหลือเขาเลยค่ะ ก็ไม่เสียหายตรงไหน ถ้าไม่ได้ไปช่วยเหลือเขา โดยถ้าเขายังไม่ได้ขอร้อง ถ้าเขาขอร้องแล้วไม่ช่วยเหลือนี่อันนี้อาจจะไม่ดี ถ้าเขาขอร้องแล้วเราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปแต่ถ้าเราเขาไม่ถ้าเขาไม่ขอร้องแล้วเราไปช่วยเหลือเขาได้ก็ยิ่งดีใหญ่แสดงว่าจิตใจเรามีความเมตตามาก แต่ถ้าเขาเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือ ก็อย่าไปเสียใจก็แล้วกัน ก็ดึงใจกลับมาอยู่ที่อุเบกขาว่าช่วยเขาแล้วเขาไม่ต้องการก็แล้วไป เรามีหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความเมตตาเราก็ทำไป แต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะรับความเมตตาของเราเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจคำถามจากคุณเล็กนะครับ อยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องการรู้ทันจิตครับก็รู้ว่าตอนนี้จิตโลภหรือเปล่า ถ้าจิตโลภก็หยุดมันนี่แสดงว่ารู้ทัน ถ้าจิตโกรธก็หยุดมันนี้ก็รู้ทันเ ถ้าโลภแล้วไม่รู้ไปซื้อกระป๋องกระเป๋าเลยไม่รู้สึกตัวเนี่ยแสดงว่าไม่รู้ทัน เนี่ย ถูกหลอกละเสียเงินโจรมาป้นกระเป๋า ไม่ใช่ใครป้นหรอกไอ้ความโลภนี่แหละมาป้น ถ้ารู้ทันอ่ะมึงจะมาป้นเงินกูนี่หว่าคำถามจากคุณสายน้ำนะครับ ยาวนิดนึงนะครับเมื่อวานนั่งสมาธิเริ่มนั่งจิตชอบหลุดไปคิดก็พยายามดึงกลับมาดูลมหายใจสักพัก ก็เริ่มสับสงบก็นั่งต่อไปสักพักก็หายง่วง และจิตเริ่มอยู่กับลมหายใจตลอด จนเริ่มเห็นลมชัดมากขึ้น และจิตไม่หลุดจากลมหายใจเลย จนเริ่มรู้สึกตัวลอยลิ้ว และทุกอย่างนิ่ง ช่วงนี้จะไม่รู้สึกเห็นตัวตน ผมก็ดูลมไปเรื่อย ๆ แต่สักพักไม่ถึงห้านาที ทุกอย่างเริ่มถอนกลับมาเห็นตัวตน เริ่มรู้สึกถึงร่างกายมีปวดมีเมื่อย แต่จิตก็ไม่หลุดจากการดูลมเลย นั่งจนรู้สึกปวดทนไม่ไหว ก็หยุดนั่งใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงพอดี ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับว่ามาถูกทางไหมครับ และขอถามว่า เวลาที่เห็นลมชัด และจิตไม่หลุดจากลม แต่ก็ยังคงมีความคิดอยู่ เช่น คิดถึงที่หลวงพ่อบอก ให้ดูลงไปเรื่อยๆ หรือคิดอย่างอื่น แต่ขนาดที่คิดก็ยังเห็นลมชัด และอยู่กับลมตลอดเวลา การที่เรายังมีความคิดขณะที่จิตยังคงจับจอกับลมหายใจคืออะไรครับก็ยังว่าจิตหลงไปคิดอยู่ไหมและต้องควรทำอย่างไรต่อไป ก็ยังไม่สงบเต็มที่สติยังไม่มีกำลังที่จะจดจ่ออยู่กับลมเพลงอย่างเดียว ยังแวบประมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ แต่เขาก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่ฌานละฌานแรกก็จะเรียกว่ามีวิตกมีวิจารวิตกวิจารก็คือความคิดนี่แหละ แต่ถ้าเราจดจ่ออยู่กับลมไปเรื่อยๆต่อไปมันวิตกวิจารก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลือแต่อุเบกขา วันนี้หมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วดีนะเวลาก็หมดพอดีมีใครอยากจะถามอะไรไหมแม่มาจากพยาไกลเลยแต่เป็นยังไงโยม ฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไม่มีปัญหาเลยนะฟังเทปอาจารย์มาเป็นปีแล้วค่ะเออเออปฏิบัตินะเอาใจเอาให้เอาใจให้สงบได้นะได้ความสงบแล้วทิ้งทุกอย่างได้ทิ้งลูกทิ้งอะไรได้หมดเลยไม่ต้องไปกังวลกับเขา ทิ้งสมบัติทิ้งร่างกายได้ถ้ามีความสงบแล้ว ใจมีความสุขไม่ต้องมีอะไร ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิจพิจารณา ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอโอเค goodbye the end of the session the end of the meeting